Labadiena, šiandieną, šiandieną paskaita bus skirta lietuviškų politinių partijų gimimui ir e, raidai. Na, puikiai suprantu, kad e, paskaitos apie politinės partijas tai yra vienas niuriausių ir mažiausiai įdomių studentam. Na ir čia vargu bus ar labai didelė išimtis, neįdomu, nes e, arba žinoma apie jas – arba neįmanoma ten nieko tokio naujo ir intriguojančio sugalvoti, arba tiesiog, na, kaip atrodo tradicinė partijos istorija. Kažkokios idėjos, kelios pavardės, susirinko, paskelbė, priėmė kažkokią programą, deklaracijas, na, vėliau dalyvavo rinkimuose, ar nedalyvavo juose, kaip kam, kaip sekėsi. Na ir galiausiai baigėsi tuo, kad kokiais keturiasdešimtais metais tų, kurių nesunaikino tautininkų režimas, pribaigė sovietai. Ir tiesą sakant, dabartinės Lietuvos politinės partijos, jos neturi normalaus ir kokio nors rimto solidaus testinumo su tuo, kas buvo prieš šimtą metų ir daugiau. Deja, visos atsikūrusios, tegul ir, ir atsikūrė kalbėdamos jog atkūriamos, bet realiai tai anas politinis pasaulis. Deja, bet e, numirė karštą 40 metų birželio ir liepos mėnesį. Kaip bebūtų, taip, jeigu kalbėtų apie politinės partijas, reikėtų pradėti nuo, nuo Lenkų politinių organizacijų veikusių Lietuvoje, bet gal jas palikime nuo šalyje Lietuvos visuomeniai, Lietuvos e, tiesiog valstybei, respublikai, jos jokio tokio, tokio, tokio, na, arba bent jau teigiamo vaidmens nesuvaidino. Didesnį vaidmenį suvaidino rusų revoliucinis judėjimas, bet apie jį, ko gero, yra prasmi, yra prasmi, kuomet e, paskaita bus skirta lietuvių socialdemokratijos raidai ir konkrečiai bolševikų ir komunistų partijos atsiradimui, Litbelų ir, ir, ir, ir. Nes e, vėlgi ar e, ką mes bežiūrėsime, ar besiformuojančius menševikus, o menševizmo lyderis e, Julius Markovas, jisai mm, Vilniuje gyveno ilgą laiką ir bendrai ten Vilnius tokio gana rimtų menševizmo centrų buvo. E, taip pat e, šiek tiek rytų Lietuvą bent jau lietė e, ir, ir narodovolcų, iš jų išaugusių eserų socialistų revoliucionierių judėj, judėjimai nemažesnė įtaka darė, bet išimtinai, taip sakant, vienai tautiniai grupiai, konkrečiai žydam, tai bundas arba žydų darbininkų socialdemokratų. Uh, E, susivienimas, na, susivienimas, nesusivienimas partija faktiškai buvo. Tai taip, kairioji partija, kuri laiką iki penktų metų revoliucijos net ir buvusi Rusijos socialdemokratų darbininkų, e, tai yra bolševikų partijos sudėty, vėliau keliai atsiskyrė, bet e, tie santykiai buvo gana tokie artimi. E, taigi, apie visas tas e, partijas e, ypatingo reikalo dabar kalbėti nėra, nes bendradarbiavimas tarp lietuvių politikų ir, ir jų globojama ar, ar sukurtų organizacijų ir šitų vienokių ar kitokių mm, jėgų buvo gana menkas. Menkas dėl, dėl kalbinių barjerų ir dėl to, kad skirtingus tikslus siekia įgyvendinti. Na, tie tikslai, jeigu jau taip visai juos išgrynint, gal nebuvo ypatingai mm, skirtingi. Ir vieni, ir kiti tikėjosi mm, rimtų socialinių permainų, kurios savo ruoštų neišvengiamas be valstybinės sistemos pakeitimo. Tai šiuo požiūriu taip, visi buvo radikalai, ypač caro valdžiaus požiūriu. Visi prieš carą, visi prieš imperiją. Visi, tiesą sakant, prieš e, nežabotą privačią nusavybę ir žmonių išnaudojimą. E, bet kelias, kuriuo ruošiasi eiti, labai skiriasi. Socialdemokratai su savo neišbrendamu marksizmu, na, jie elementariai, bent kiek ten kritiškiau žiūrint, šansų rytų Europoje neturėjo. Neturėjo todėl, kad čia iš esmės dar na, toks vėlyvis feudalizmas – nelabai ir kapitalizmu pavadinsi. Darbininkijos beveik nėra. Na, darbininkų taip yra, yra tų, kuriuos galima net ir proletarais pavadinti. Jų yra Lietuvoje kokie 30 tūkstančių, tai čia su Vilniaus kraštu. Na, 30 tūkstančių prie kiek? E, dviejų mm, milijonų šešių šimtų gyventojų. Tai čia nei rinkimuose, nei kokiamse perversmuose, nei proletariato diktatūrose toks skaičius faktiškai nereiškia nieko. Tai iš vienos pusės, iš kitos, jei pažiūrėt, kas čia per proletarai, na tai miestus skurdžiai arba uh, Na, skurdžiai, kas tie miesto skurdžiai? Daugiausiai žydai, nes jie labiausiai ir skriaudžiami labiausiai ir nuskurdė. Arba atvažiavę, ar, ar jei neatvažiavę, tai, tai vis tiek su Rusija susiję infrastruktūrinių tokių įvairiausių e, gamyklų, taisyklų ir geležinkelių ir taip toliau darbininkai. Nei su Lietuva tiesiogiai, nei su lietuviais, nei su lietuvių kultūra jie faktiškai neturėjo nieko bendro. Jo labiau, kad dar ir lietuvių kalbos beveik šimtų procentų jie nemokėdavo. E, prasmės visą politinę energiją nukreipti iš šitų na, sociologinių požiūrių absoliučių mažumų auklėjimą, skatinimą, kad tuo iš čia proletariato revoliuciją sukelsit ir, ir socializmą sukursit, tiesiog nebuvo nelabai tuo, tiesą sakant, lietuvių tautinės judėjimo veikėja ir, ir domėjasi. Nors, dar pasikartosiu, idėjų jie iš, iš tos iš to kairiojo sparno, iš, iš socialinių reformų sparno buvo prisirinkę ir patys dalyvavo ir ypatingo skirtumo kažkokiu neperžengiamų ribų tarp savo ir, sakykime, socialdemokratų pozicijų, kad ir kraštutinių socialdemokratų pozicijų jie nematė ir neturėjo. Tiesa, kalbant apie tuos e, kairiuosius judėjimus, porą tokių fenomenų reikėtų paminėti, tik dėl to, kad vėliau prie jų negrįžti. Tai vienas iš jų gana toksai keistas e, anarchistinis judėjimas su anarchistinė organizacija. Na, anarchistinių idėjų Lietuvoje labai kad planinga ir daug būtų skelbiama, na, nebuvo, neatsirado čia tokių Nestorų Machno kokių nors. Na, buvo e, Emma e, Goldberg, e, tiesa, na, buvo Vilijampoliai gimė, gyveno, tėvas norėjo ištekinti už, už nenorimą žmogaus, susipyko su šeima, išvyko, na ir daugiau kaip anarchista pagarsėjo Jungtinėse Amerikos valstijose, ar, ar grįžus po bolševikinio perversmo Rusijoje buvo, baisiai bolševikais nusivylę. Bet e, tiesiogiai jinai, na čia kaip pasakius, Kaune neveikia ir, ir didelės įtakos e, neturėjo. Tačiau ketvirtais, penktais metais būtent Kaune buvo atsiradusi anarchistinė organizacija. Na, stebėtis gal nereikėtų, ten net ir lietuviškai anarchistinė literatūra buvo spausdinama Vokietija ir gabenama į Lietuvą. Ten gana taip supaprastintai Prudono idėjas e, pateikinėjo, šiek tiek Forie, truputį Bakunino. Brašiurėlės kelių keliolikos puslapių. Tiesa, apie Prudoną tai dar net su <laughs> autorius, vertėjas puikų slapyvardį pasirinko kaip anarchizmui, e, briedžio karaliuku pasivadino. Na, talentingas, matyt, e, žmogus buvo. E, taigi, penktų metų Rusijos revoliucijos metu Kaune susidarė net ir anarchistinė kovinė organizacija. Ja sugaudė, sugaudė policija, Na, lietuvių, kiek suprantu, toje organizacijoje nebuvo nei vieno. Absoliučią daugumą sudarė Kauno, Kauno žydai, o lietuviai, e, jau net nežinau, ar tiesiogiai, netiesiogiai su ta organizacija susiję. Uh, E, pradėjo veikti Garliavos apylinkėse. Tuo metu miškai dar taip iškirsti nebuvo, Garliava buvo, galima sakyti, e, pamiškiai stovėjo. Dabar tai tarp plinų laukų ir, ir dar reikia ten, nežinau, 5-6 km paeiti, kad mišką pamatyti. E, organizacija buvo pasirinkusi puikų pavadinimą Giltinė, na ir užsijėmė tokiais dalykais, kad tiesą sakant politinę kovą sunku ir pavadinti. E, kuogi užsijėmė, na, tokiu tradicinius vieto lyginimu, tik dar su tokiais reketavimu, grobimu, pinigų reikalavimu. Mm, na ir, ir kaip minėjau, Kaune nieko čia jie ypatinga nenuveikė, buvo išgaudyti, o tie prie Garliavos veikia veikėjai, tai vėliau juos ten taip aprašinėjo tarpukario kari, spauda kaip savotiškos tokios Stado Blindos pasiekėjus, legendinius herojus, kuriuos ten niekas negalėjo pagauti, kurie baisiai, baisiai energingi. Na, žodžiu, virto folkloro dalimi. Bet jei kalbėti apie šitą radikalios kairės rovę kaip kokią nors didelę įtaką padariusią Lietuvoje neįmanoma, bet reikėtų, kad žinotumėte, jog, jog buvo ir, ir, ir tokių judėjimų. Dar keistesnis ir įdomesnis atvejis e, buvo su e, vadinamais e, eserais, kairiaisiais eserais. Eserų organizacija išaugo iš Rusijos judėjimo narodnikų. Judėjimo tie narodnikai, na, studentija, raznačinsai, vairūs, kurie norėjo šviesti liaudį, kad jį, kad jį geriau gyventų ir galų gale atsikratytų carizmo. Uh, iš to judėjimo susidūrė su cariniam represijom ir gana greitai nusprendė, kad reikia kurti ne šiaip kažkokį judėjimą, ratelius ir organizacijas, o tiesiog partiją. Po įvairiausių perturbacijų tokia partija buvo sukurta, tai socialistų mm, revoliucionierių e, partija, tiesa, jau socialistai revoliucionieriai buvo antra, o gal ir trečia e, Narodovolcų ir Narodnikų karta. Narodovoljci će iš, iš organizacijos narodnikų, narodnoje volė, tai liaudės valia. Po to dar ten buvo jų teroristinė organizacija, Narodnaja Rasprava, kurie, tiesą sakant, caro Aleksandro antrojo medžioklė ir užsiemė galų galę ir, ir, ir jį nužudė. Ir ne tik carą, ten, ten tie narodnikų ir narodovolcų pakraipos teroristai 19 amžiaus, na, taip 7-8 dešimtmetį ko gero buvo tokiu vienu iš pagrindinių teroristinių judėjimų Europoje. Tik tiek, tik, kad juos žiūrėta Europoje labai teigiamai, nes na, žmonės kovoja už, už laisvę, prieš carinės represijas, prieš, prieš vienvaldystę. Tai šiuo požiūriu ištrūkus iš Rusijos jų tikrai ten labai retais atvejais, kada gražindavo mm, atgal caro į rankas, kad su jais susidorotų. Na, viena iš, iš, iš, iš to judėjimo atplaišų, tai kairieji eserai arba soci... eseras santrauka iš dviejų raidžių, socialistas revoliucionierius, S ir R raidė, na va, ir, ir eseras. Mm, eserų įtaka kaip tokių socialistų orientuotų ne į proletariato revoliuciją, nes na, koks ten Rusijai proletariatas, ten, ten katino ašaros. Jie tikėjosi, kaip ir narodovolcijai, kad Rusijai perversmą visose sferose turi padaryti valstietija, valstiečiai. Ir valstiečiai yra pati revoliucingiausia klasė, nes na, jie elementariai didelė dalis valstietijos Rusijoje skirtingai beje nuo Lietuvos, iš tiesų neturėjo nieko, ten buvo visiškai skurdžiai. Apie tai, apie tuos skirtumus Lietuvos ir Rusijos taip pat ir prie progos reikės m, mm, pakalbėti valstetijos skirtumus. Na ir e, jų, e, jų, jų, jų veikla na, buvo tokia dvejopa. Iš vienos pusės agitacija, iš kitos pusės vis dar tęsė nu, paprasčiausią teroristinę veiklą e, kuri beje apie šeštus, septintus metus sunyko, nes paaiškėjo, kad, kad SR kovinė organizacija, ji taip ir vadinosi, kovinė organizacija, jai vadovauja e, caro ochranos ar Hrankos, kaip tada vadindavo agentas, Azefas, na, kitaip tariant, e, caro agentūra kovojo teroristinės organizacijos pagalba prieš e, carą. Nu, kaip kovojo, žudydami aukštus valdininkus, giminaičius, caro, caro giminaičius, ne šiaip kokius, o kartais tiesiog visokius viršininkus, kurie trukdydavo tų uh, Mhm, veikėjų, kurie e, kuravo Azefo veiklą, karjerai ar kokiam asmeniniam reikalam. Na, kaip bebūtų, tas e, eserų teroras, jisai ypatingai daug ko gero nedavė, o caro valdžiai e, suteikė puikią progą atsakyti tiesiog gana griežtomis represijomis. Paprasčiausiai kariniais teismais ir, ir masiniu ten bent kiek uh, įtartinų žmonių represavimu. Bet Lietuvoje SR veikla na, apsiribojo tuo, kad labai jau čia geri, kabutėse vadinami langai per sieną, atvykus į Kauno Jurbarką ar, ar kur nors ten, ten į, į Naumestį Suvalkijoje buvo galima nesunkiai atsidurti Vokietijai. Taip pat per Lietuvą keliavo jų nelegalios literatūros srautai užsienį spausdinami tam, kad vėliau platinti, platinti e, Rusijoje. Beje, tą progą eserų veikimo ir čia to pogrindžio ar, ar, ar, ar, na, lietu, <laughs> tą progą apsilankė vienas kitas labai garsus su eserais ir kova su jais pagarsėjęs veikėjas, tokių kaip Konstantinas Račkovskis ar, ar Rusijos pirmas uh, pirmos marksistinės organizacijos įkūrėjas Akselirodas. Na, bet čia gal tuos tokius tipus palikime e, nuo šaliau. Galima tik konstatuoti vieną, jie per Lietuvą važinėjo gana intensyviai ir daug ką vežiojo. Bet pačioj Lietuvoje milžiniškos veiklos nevystė. Nieko nenušovė, nieko nesusprogdino. Na, tur, turbūt nėra tai e, tas atvejis, dėl kurio reikėtų lieti ašaras. Taigi, eserai eserais, bet jiem reikėjo finansavimo, jie patys savo viduje skilo į dešiniuosius ir kairiuosius e, eserus. Na ir kairieji eserai, e, jie pakliuvo į vieną e, tokio, kaip čia pasakius, pirklio akiratį. Esero teroristiniai, pogrindiniai ir propagandiniai veiklai reikėjo didelių pinigų. Na, iš kur tos pinigus buvo galima gauti? Na, buvo galima gauti uh, arba rengiant vadinamus seksus ekspropriacijas. Na, tai čia abejotinas toks banko plėšimas. Rengia, rengia, va, kaip, kaip tas pats Pilsudskis koks. E, kitas kelias buvo surasti tiesiog finansuotojus ir remėjus. Na ir dalis eserų surado. Surado iš senosios žagarės, na, žagarės, taip sakant, žemėlapį dabar viena, bet e, jį ten truputį pasistūmė dėl, dėl transporto problemų ir, ir reikalavimų. Na, senoji žagarė, iš jos kilęs e, ne, ne vienas veikėjas, ten, ten visa šeima, Visotskio šeima, e, tegul neapgauna pavardė, jie, jie buvo ne, ne rusai, o žydai, ir užsijėmė prekybą, prekiavo arbata. Na, galite įsivaizduoti, kad arbata Rusijoje tai ir dabar geria, kartais ir su novičioku pagardinta, e, ar Polonija įdeda. O jau kas darėsi 19 amžiuje, tai buvo kultinis gėrimas, milžiniška rinka. Ir verslas visockiam labai sekėsi, jie greitai suvokė, kad reikia neperpardavinėti, o patiem auginti arbatą. Ir taip įsigijo, įsigijo, jie, įsigijo iš pradžių arbatos tekėjo e, Kinijoje, o vėliau tiesiog plantacijas e, Ceilone, Britų imperijoje. Na ir, ir jie tapo pagrindiniais arbatos pardavinėtojais visoje Rusijos imperijoje. Dalį gauto pelno skyrė SR organizacijai. Na ir, ir kadangi pinigus skyrė nemažus, nusprendė kaip ir kokią akcinę bendrovę, kad reikia ir patiem ir kontroliuoti SR. Bent jau dalį jų. Na ir kontroliavo ten, ėmė <laughs> Visockių šeima skirti visokius savo pusbrolius, įvairiausius mm, žentus, švogerius, išvardinkit ką tik nori, į vadovaujančius organus mm, sero organizacijų, kairiųje sero. E, toks mm, dvilipumas, na, prie gero neatvedė. Sero viduje atsirado tiesiog nepatenkintų, kurie ėmė kalbėti, na, kažkoks absurdas. Socialistai ir revoliucionieriai kovoja už socializmą, o vadovauja ir finansuoja stambus kapitalistas. Tai ką darysime, jeigu laimėsime ir ką darysime, jeigu nelaimėsime su, su, su tuo kapitalistu? Diskredituojamus. Jų tarpė išsiskyrė judėjimas, e, vadinamieji eserai maksimalistai. Nes jeigu šitie e, eserai, e, tegul ir kairieji, jie ir, ir E, teigia, kad, na, taip, jie prieš stambų kapitalą, prieš kapitalizmą, e, jie už žemės reformą, bet taip, kad, na, visiškai sunaikinti privačią nusavybę, na, ne, to, to ir nereikia, ir, ir kam to reikia. Uh, na faktiškai taip jie jie buvo teisūs galima e, buvo ekonominį e, socializmą na skandinaviško tipo sukurti ir ir be tų visokiausių masinių žudynių ir ir kovų vienų skurdžių prieš prieš dar didesnius skurdžius e, ką bolševikai rusai ir ir padarė 17 18 ir vėlesniais metais Taigi, iš eserų judėjimo išsiskyrė eserų maksimalistų sparnas ir štai va, šitų eserų maksimalistų Lietuvoje būta. E, būta nedaug, nelabai jie reikšmingi, na, bet egzistavo. Mm, ypač jie ėmė reikštis na, scenoje, jeigu taip galima pasakyti, po nepriklausomybės kovų va, Seimų laikotarpiu. Atsirado net jų ir savotiškas centras, ar, ar nežinau, Mm, agitacijos vieta, tai Marijampoliai veikusi realinė gimnazija, kur ten, galima sakyti, buvo mm, eserų maksimalistų lizdu. Ir vėliau jau jų būta ir nepaisant to, kad jų labai nedaug, bet tam tikrą pėdsaką paliko. Rengė jie ten perversmą, čia tą, kuris baigėsi tauragės pučiu surengė būtent eserai maksimalistai pasikesinimą prieš Valdemarą prie Kauno muzikinio teatro. E, na, iš tokių garsių žmonių, ko, ko, ko gero, pats garsiausias e, tai būtų mūsų čia ir rašytojas, ir, ir, ir, ir poetas Kazys Boruta. Labai jau jis ten su jais bendravo, nukentėjo už juos ir, ir įkalintas buvo ir, ir, ir taip toliau. Na, finalai ESR tos mikroorganizacijos ar mikrojudėjimo buvo irgi tokia nei šiokia, nei tokia. Dalis atsidūrė Stalino lageriuose, o dalis atsidūrė Stalino komunistų partijai. Mm, Lietuvoje jie išnyko ir, ir, ir atkūrus nepriklausomybę, tokiu, tokiu net pavadinimu niekas nieko nesuorganizavo. Tai gerai, ir apie vieną, ir apie kitą partiją, čia ar judėjimą pakalbėjau tik tam, kad žinotumėte, susidūrė uh, nenusteptumėte, turėtumėte omeny. O pagrindinis, kas mum aktualiausia lietuvių na, nacionalistinis, demokratinis judėjimas e, prasidėjo XIX amžiaus Mm, šiaip beveik mėgstama sakyti, kad 80-metį buvo Rusijos imperija eilinis, na, eilinis, neeilinis, ten rimtas su, su, su, su daug aukų badas ir, ir to bado proga prasidėjo toks visuomeninio aktyvumo atgyv, atgimimas, kad štai valstybė negali susitvarkyti, tai gal mes galim, mes tai yra visuomenė. Uh, rinkime labdarą ir taip toliau ir taip toliau. Na, kiek ten tas badas ir, ir toks aktyvumas pažadino Lietuvą, čia, čia galima tik tai paspekuliuoti, greičiausiai jokios įtakos neturėjo. E, svarbiau mm, e, buvo Lietuvų, lietuviškos spaudos leidimas, e, bet ne tik leidimas kaip pats faktas, na taip, svarbu laikraštis Pirmas, kaip žinote, Aušra nelabai ilgai buvo leidžiamas, e, trys metus, bet užmojai Basanavičiaus, Jono Basanavičiaus buvo įspūdingi. Tai ne šiaip saugi laikraštis kažką ten pagituosim, pranešime, kokie orai bus, ar, ar, ar buvo prieš metus, kokios avižų kainos, kur ne, tai mokslinis mokslo populiarinimo leidinys, mokslinis žurnalas, galima sakyti, aušra. Ir jisai savo tokiu intelektualiniu užsidegimu, ko gero, ir galėjo padaryti įtaką tokiam žmogui kaip Vincas Kudirka, kuris, kaip žinote, iš jo atsiminimų ir, ir atsiverčia į lietuvybę e, tada, kada pirmą kartą pamato išspausdintą aušrą. E, nei aušra, nei varpas tikrai nebuvo pirmi e, lietuviški laikrašiai. E, tuo metu jau buvo leidžiami trys laikrašiai, bet jie buvo leidžiami užsienį Amerikoje, lietuviai išeivių. Taip kad Lietuvai jie čia įtakos jokios negalėjo padaryti, arba ne, ne, ne tik jau tokių išeivių, mažlietuviai, lietuvninkai savo laikraštį taip pat, taip pat uh, turėjo. Na, Kudirkos varpas buvo rimtesnis projektas negu aušra ir ne tik dėl to, kad, kad, kad e, kažkaip čia taip susigalvota mm, užsijimti liaudės švietimu, o dėl to, kad jį ėmė leisti organizacija ir organizacija su tokiais toli einančiais tikslais. Varšuvoje tarp studentų, na, daugiausiai studentų, ten ne vien studentai, bet iš Lietuvos e, visokie mm, žmonės Varšuvoje atsidūrė. Nereikėtų stebėtis, Varšuvoje buvo universitetas, tiesa, rusiškas universitetas, ten lenkų kalba nei žodžio nebuvo galima e, nieko mokytis ar, ar net ir garsiai kalbėti. Mm, na, Varšuva tuo metu uh, didelis Rusijos imperijos miestas, dabar kad čia tik nepamelavus, kai, kai prijungė, kuomet prijungė 18 amžiui, tai buvo antras pagal dydį. 19 amžiaus pabaigoje, tai jau man regis e, buvo ketvirtas ar, ar, ar penktas mm, pagal dydį Rusijos imperijos miestas, bet didelis pramonės centras. Geležinkelis jungia, kaip žinote, Lietuvą su Varšuva. Na, dabar nejungia kažkodėl, bet tais laikais jungia. Ir nuvažiuoti net iš, iš Vilniaus į Varšuvą nebuvo čia kažkokia grandiozinė kelionė, šešios valandos geležinkelio ir, ir, ir Varšuva. Čia reiktų pridėti, kad caro laikais e, traukiniai važinėjo greitai. Gal ten jų tvarkarašiai nelabai patogus, tinklas ne visai pritaikytas, tiksliau visai nepritaikytas Lietuvos reikmėm, bet e, greičių skūstis nebuvo galima. Palyginus su, su tais čia mūsų jokingais traukiniais, tai atrodo, kad laikas sustoja ir greičiau negu XIX amžiaus pabaigoje važinėti mūsų bėgiais traukiniai negali. Na, europinė vėžė gal, jeigu pastatys kada nors, ir tai dar čia. Oi, ilga ir liūdna istorija. Šitoj sferoje nesiseka Lietuvai, su geležinkeliais nesiseka. Taigi Varšuvoje buvo įkurta Lietuvos draugija, 22 nariai įkurti įkūrėjai, 12 iš jų studentai. Pirmininkas e, toksai Jonas Gaidys Gaidamavičius, e, na Gaidamavičius jis, e, Gaidys pasirinko slapyvardį. Jono Gaidamavičiaus įtaka vėliau ji buvo gana menka, nes e, jis kadangi gydytojas, baigė medicinos studiją ir caro valdžia ir administracija, kaip ir mėgo visokius gydytojus, išsintė po, išsintė po toli, kuo toliau nuo nuo, nuo Lietuvos, tai yra atsidūręs ne, ne kur kitur, o Taškente. Na, iš Taškento ir dabar būtų sunku čia ką nors nuveikti Lietuvoje. Lietuvoje tai 90 metais, tai faktiškai beveik ir neįmanoma. Na, kaip bebūtų, mm, tos organizacijos sekretoriumi greta Gaidamavičiaus buvo Vincas Kudirka, na ir galima sakyti, jisai, jisai tos organizacijos idėjas sėkmingai e, tęsė. E, kokios tos idėjos? Čia, kad susirinko 22 žmonės ir kažko, kažkokią idėją paskleidė, aišku, nebūtų verta net minėti. Jeigu vėliau šitos nuostatos e, nebūtų E, tapusios Lietuvos politinių partijų ir galima sakyti net tam tikrą prasme nacionalinė idėja. O prielaidos ir Lietuvos draugijos ir vėliau, vėliau partijos ideologinės prielaidos buvo štai tokios. Lietuviai gyvena blogai, čia kaip faktas, kaip duotybė. Mažai kas ginčytis galėjo. Ir dabar vargu ar labai jau čia kas nusiginčytų, bet E, taip blogai kaip XIX amžiaus pabaigoje, tai dar čia mums mm, degraduoti ir degraduoti iki tokio, iki tokio lygio. E, blogai gyvena dėl to, kad Lietuvos labai prastas žemės ūkis, žema pramonė, blogai apdirbama žemė, žemė, to žemės ir mažai ir, ir dar jį mm, nemokama su ją elgtis kad e, to išvengti reikia šviesti, šviesti, šviesti universitetus važinėti, bet šviesti valstiečius, kad jie darytųsi protingesni. E, o tam savo ruoštų švietimui reikia, reikia kultūros. Kultūros bendros, kad lietuviai būtų visose dvasinio gyvenimo sferose. Tai va tokia trejybė – švietimas, kultūra ir ūkio, ir ūkio tarpusavį tampriai susijusi trejybė draugija nusprendė leisti laikraštį Varpas, na ir tą laikraštį, prizas jums čia nei vienam nebus, jie nusprendė ir ėmė spausdinti. Spausdinti ir platinti. Kaip Raušra, taip ir Varpas be jokios abejonės buvo nelegalus, plagalus, plaliai, e, bet platinami. Ir dar reiktų pabrėžti, jeigu dabar sugalvotumėte leisti kokį nors e, varpą, skambutį ar varpelį, na, na būtų tiesiog nedidelio draugų rato, pasidalinimas idėjom, na, kažkas panašaus į socialinius uh, tinklus. Tuo tarpu 19 amžiaus pabaigo, pabaigo dinių va, tokių hmm, su idėja leidimas nekomerciniu ne, ne, ne bendraminčių ratelio džiaugsmų pasidalinimams skirtų. skirtų. Priejo partinė organizacinė didelė reikšmė. Ką turiu omeny? Platinti tokį leidinį kaip varpas reiškia gabenti jį per, jį per, per platintojo tinklą Lietuvoje. Ir kadangi jis ne vienkartinis, o periodinis, tai tu susimokė ir tu tuos savo uh, egzemplių, egzemplių Laikraštis veikia kaip labai aktyvus ir tiesiog ten, ten prašo ir, ir siekia ir priima, kad į jį rašytų. Rašytų iš Lietuvos. Rašytų, rašytų e, kiekvieno iš to skaitytojo e, aplinkoje padangėje. Na, galit pasižiūrėti varpo numeris, ar ją e paveldė, ar, ar buvo pi, pi, pi, pirmų, pirmų išeivėjo ir, ir visus iš, iš spausdino. Tai galit pamatyti, kad ten iš tiesų informacijos iš uh, Mm, kaip dabar pasakytų iš rajonų, na tuomet rajonų nebuvo išva, buvo išva, pakankamai daug, pakankamai įvairios ir beje pralenkė kai kuriuos, na ką, kai kuriuos, visus šio laikinius dienrašius e, su savo kore, savo kore ir, ir, ir savo, savo kiekiu tų žmonių, kurie viena ar kita proga kažką parašo arba praneša e, į Varpo laikraštį. laikraštį. Varpas turėjo būti kaip organizatorius, o leido jį iš dalies ir tam, kad įsiaiškinti, kiekgi yra Lietuvoje žmonių, ne tik tų, kurie kažką skaito ir ten save kažkaip lietuvis, tuvis, celę moka, ne, tų, kurie nebijo, nes matot, už tą varpą tai galėjai ten labai e, rimtai nukentėti, jeigu caro kokie dalikiekiai, e, jeigu pervežant, Na, tai jeigu jau žmogus pasiryžo tokį laikraštį skaityti, jisai jau savaime nelojalus nei imperijai, nei, nei kam nors kitam. O štai busumos organizacijos e, dalimi. E, varpas, aišku, taip, kad čia visų laikų laik, laik, tikrai nebuvo ir, ir sustodavo ir atnaujindavo ir jeigu jau taip <laughs> žiūrėti, tai jie atnaujindavo visada arba leidinį tokiu pavadinimu, kuomet, kuomet e, okupacijas ir tiesą sakant peristroikos metais ir, ir matyt ateityje, jeigu jau prireiks, tai, tai reikės leisti kokį nors, kokį nors leidinį taip pat pavadintą varpu. E, varpas, e, jeigu ir netapo, kaip jau minėjau, tokiu, tokiu nu, e, tai bent jau paskatino e, kitus leidinius. Ypatingai ideologiškai skirtingų pozicijų atstovam leisti savo, leisti savo šitos ideologinės pozicijas. Pats Kudirka, jisai kurį laiką, na kaip, mokėsi seminarijai, tuo kunigu matyt norėjo būti, tiksliau visai nenorėjo, čia tėvų priverstas, pasitraukė iš, iš studijų, jeigu taip galima pasakyti, po to, kai, kai jo, tai jo tenas iš seminarijos mokytojo aptiko e, Kudirko susirašinėjimą su to seminarijos mokytojo ar dėstytojo meilužė. Na, čia turbūt grožis tame, kad, ne, tame, kad meilužių turėti negalėjo, na, o štai Tai ne tik turėjo, bet dar ir iš savo dėstytojo paveržė širdies damą. Neišlaikė, e, jautri, jautri išvyjo iš seminarijos. Tiesą sakant, labai kudirko, kiek suprantu, ir neliudėjo, tik kitas dalykas, kad nutrūko jo ryšiai su tėvais, nes e, dažnai daž karštai tikintis į tokius išėjusius iš seminarijų, iškunigius, žiūrėjo gana kreivai. Na, bet jisai neprapuolė, studijavo mediciną, tapo medicinos e, daktaru, daktaru, na, ir dar ir, ir, ir buvo mm, prisišliejęs prie Lenkijoje veikusios proletaro partijos, marksistų, tiesiog marksistų, ba, mm, Markso ir Engelso komunistų partijos manifestą, buvo įkalintas, Po to įvykęs jo ten, taip sakant, vasinis lūžis, nuo lūžis, nuo ten nacionalinių, lenkiškų, ten dar kokių vokiškų, nepalaikė su jais ypatingų ryšių. Bet uh, idėjų nepamiršo ir, ir Kudirka buvo, buvo, sakant, tai gana greitai atsiliepė. E, Varpe rašomi tekstai, jie ne tik, kad gana buvo kritiški kokių dvarininkų atžvilgių, bet gana greitai, gana greitai lingai prasidėjo konfliktai su kunigais ir kunigija. Vienam iš pirmųjų nu, numerių, ten nemanau, kad specialiai, turbūt netyčia, netyčia, vietai kunigas išspaudė šunigas. Na, tarsi šuo kunigas. Kilo baisiausias skandalas, kaip šitaip gali, kaip... kaip... Nesusiklostė, žodžiu, žodžiu. Ir e, tai mm, mus natūraliai atveda prie kito judėjimo, tai yra tos jėgos, kurį vėliau Lietuvos krikščionių demokratų partija. O su ta jėga buvo savotiškų problemų. Na, didžiausia iš tų problemų buvo ta, kad organiz, organizmokratos gal ir buvo įmanoma Lietuvoje, na, vien dėl to, kad bažnyčios autoritetas ir krikščionybės didelis, kunigų, tai yra, para, yra paratinklas tankus, valstiečiai dvasininkų klausytų. Ne, nebūtinai visų, bet, bet tų, kurie su jais bendrauja, na, tokių, sakykime, kaip, kaip Juozas Tumas Vaižgantas, tai, tai jie galėtų, galėtų visai, visai daryti neblogą įtaką. Tačiau buvo viena bėda. Ta bėda e, buvo e, ta, kad oficialiai bažnyčia leisti politinę veiklą dvasininkam nelabai galėjo galėjo tuo užsiimti arba dvasininkai, dvasininkai to paribio, kur na, pats ir vaižgantas, kai numirė, užrašykit ant, ant, ant, ant kapio, kad jis buvo paprastas tretininkas. Na, paprastas tretininkas, tai, tai, tai čia pranciškonų pasaulietinio ordino. Kitaip tariant, tai turbūt reiškia, kad jisai nesilaikė kunigo įžadų. Na, šiaip savo, kaip kunigui mm, reiškinys. Tačiau, kaip bebūtų, būtų, E, tumas ir dvasininkija, bendradarbiavimas su varpininkais, su, su varpu, su, su, su Kudirkos pasiekėjais, su kairiaisiais 1894 metais e, nutraukė, nuo tų varpininkų atsimeta. Vietoj to po poros metų ima jie leisti savo leidinį, tai yra nuo 96 metų spausdinama Tevinė sarga. E, Na, dvasininkiai daryti e, tokius veiksmus buvo gal net ir parankiau ir, ir paprasčiau. Bažnyčia galėjo akumuliuoti tam tikrus pinigus, kelius per sieną knygnešių. Jie puikiai buvo įvaldę, nes e, visų pirma reikėjo e, maldaknygių ir katekizmo, tik po to visokio tevinės sargų ir, ir, ir kokio nors ten kitokios literatūros. Na, o tų maldaknygių carinė valdžia ne, ne, ne rusiškais, ne, ne kirilice spausdinti Lietuvoje neleido. Na, spausdino užsienį, gabeno per sieną, kartais gudriai sugalvodami, parašydavo ankstesnės datas. Mm, valstybė Rusijos imperija finansavo tos religinės lektūros, bet už tai e, Kirilica leidimą. Nebuvo populiari, mažai kas pirko ir uždyką mažai kas ėmė iš dalies net, net ir dėl tokių anegdotinių savybių. Na, pirma, ta vadinama graždanka. Graždanka tai lietuvių kalba, bet, bet ne, ne latiniško abecelė. Išspausinta katekizmą, Na tai išspausino, pirmam puslapį parašyta, kad, kad čia e, generalgubernatorius Muravjovas visą tą leidinį globoja. Na, Muravjovas Lietuvoje hmm, po velnio turbūt antra pavardė buvo, hmm, kurią keikdavosi. Nelabai patrauklu. O dar gražiau, kad ir išvertė. Ten išvertė, kad čia hmm, katekizmas, ten pamokymas e, griekų vieros. Na, griekų vyra, tai čia graikų vyras, kad čia apie stačiatikius kažką pamokys. Na, lietuviai, kas yra griekas, turėjo savo nuomonę, tai nuodėmė. Na ir, ir taip, nuodėmių tikėjimą dar su Muravjovo prierašu. Koks save gerbiantis žmogus galėjo imti tokias knygas ir skaityti? Niekas neėmė ir niekas ir neskaitė. Tai žodžiu, dar e, Matijos Valančio ar Valančevskio pramintais e, keliais, e, Žemaitijos vyskupo, Ir nauja karta dvasininkijos pradėjo iš lėto užsiminėti tiek religinį, tiek ir nereliginė, tiek ir pamažu ir politinė agitacija. Tačiau užsiminėtų užsiminėjo, o, sukurti normalią organizaciją ar partiją niekaip negalėjo ir nedryso. Po didžiojo Vilniaus Seimo penktais, penktų metų gruodėje, po jau to Seimo, Vaižgantas pabandė švento dieve lietuvių vienintelio parapiją, kaip ten, ai, Švento Mikalojaus bažnyčioje jisai pabandė surenkti tokių dvasininkų ar, ar arti bažnyčios esančių žmonių susirinkimą, e, kuris suorganizuotų krikščionių demokratų partiją. Na, bet e, gavo pipirų iš savo dvasinės vadovybės, visų pirma, Vilniaus vyskupo e, rimtų ir mintis kurti krikdemus atšalo. Krikdemų partija kaip partija vėliau buvo sukurta, bet, bet ji pasikartosiu buvo sukurta labai vėlai, jau vasario revoliucijos metu, po vasario revoliucijos. Pagrindiniai veikėjai e, atsidūrė Rusijoje buvo. Lietuvoje ji irgi organizuojama, bet organizuojama gana taip stichiškai bažnyčios pagrindu. Ir, ir žodžiu, šitas nepaprastai perspektyvus kelias, tai yra panaudoti bažnyčią, dvasininkiją, milžinišką dvasininkijos autoritetą, išaiškinant e, valstiečiam, kad jie yra lietuviai, ko jie turi siekti, suteikiant e, lietuvių valstiečiui greta dangiškos vilties dar ir žemiška viltiška vilti nebuvo panaudota. Ir ta priešpriešą tarp varpininkų, saliginai varpininkų, jau ten uh, varpą nustojus leisti, um, susikūrus, susikūrus demokratų partijai, mm, na kokie jau ten varpininkai. E, bet prieš priešą išliko. Išliko jį ilgai ir atkakliai. Ir vėliau tai, kad e, po įvairiausių perturbacijų atsiradę liaudininkai, na, niekaip negalėjo sutarti su krikščioniais demokratais, tos šaknis nesusikalbėjimo, jos buvo pasėtos dar Dievo žino kada, 19 amžiaus 8-9 dešimtmetį. Grįžtant prie mm, politinių organizacijų. E, po kurio laiko, na tas po kurio laiko, beveik 20 e, metų, jeigu nuo aušros leidimo pradžios, iš tiesų tapo aišku, kad Lietuvoje egzistuoja e, pakankamas kiekis žmonių ir galima kalbėti apie pirmos normalios lietuviškos politinės organizacijos sukūrimą. Na, sukūrimas sukūrimu, bet suvienyt ką, su kuo? pavienius žmonės, nėra prasmės. Spaudos platintojai, taip, viena organizacija kita. Nelegalios tokios, sakykime taip, susivienimai tokie. Na, sakykime, Vilniui veikia 12 lietuvybės apaštalų burelis. Ten, ten koks Vileišis ar Gabrielius Landsbergis, Domaševičius priklausė. Buvo ta jau minėta mano, vos nepamiršau, Mikolojaus e, parapija, vienintelė lietuviška Vilniuje. Aplink ją ten besisukantis e, žmonės. E, buvo, o čia ir, ir uždrausti caro valdžia negalėjo ir nenorėjo, tiesiog mokslo draugija lietuvi, meno draugija. Buvo chorai, buvo kokie nors tokie tarsi saviveiklos spektaklės užsiimantis rateliai šiokie tokie irgi nelabai legalūs savišvietos e, bureliai. Viso to buvo ir pagaliau nebe vieną ar du laikrašius jau tuo metu leido. Jau ir knygą spausdino, ir, ir originalią kūrybą. Na ir, ir tie žmonės, kur, kuriuos pritraukė, sakykime, kaip, kaip originalių tekstų kuriejus, jie taip pat atsiduria e, naujai organizuojamos politinės jėgos sudėtyje. Nenustepkite, bet iš tiesų lietuvių na, literatūros klasikų, tokių, kurie būtų apolitiški, nedalyvautų va, šitų, ar, ar, ar ten Tevinės sargo, ar, ar Varpo ir vėliau demokratų partijos veikloje, jų tiesiog nebuvo. Na, tiesą sakant, ir tie įkūrėjai, tai jeigu ten tokie nu, žmonės kaip Jonas Biliūnas, Petkevičiaitė e, Bitė dalyvauja, na, tai jau savaime, ko gero, reiškia, jog mm, sąsajos su, su literatūra kūriančiai žmonėm buvo labai, labai rimtos ir, ir labai na, stabilios, sakykim taip. E, taigi, mm, pirma lietuviška, Lietuvai skirta politinė organizacija, pirmoji politinė partija, moderni politinė partija, e, sukuriama ar įkuriama 1902 metais spalio 17 dieną. E, prie Šiaulių, Dabikinė, vietovė, dvaras, grafų Zubovo e, dvaras, jį susirenka partijos įkūrėjai. Organizavo susirinkimą Povilas Višinskis, taip pat Lietuvos E, literatūrai daug nusipelnęs, bent jau tuo, kad e, Žymantė Nežemaitė privertė, na, privertė, neprivertė, paskatino rašyti, e, paskatino kurti ir rašyti lietuviškai, o ne, ne, ne kaip nors kitaip. Višinskis organizavo, vėliau jo ten likimas toks liudnokas, nes darant ar kratą, ar, ar, ar penktų metų įvykiuose jį, jį sutrenkė stipriai žandaras, trū, trūko kraujagyslė plaučiuose, prasidėjo džiavos protrukis ir gana greitai žmogus faktiškai sudegė, bet mm, čia, mm, kaip sakant, ateityje. Antrais, antrais metais dar, dar, dar buvo visiškai sveikas žmogus. Susirinko 17 žmonių, ir jeigu tiesiogiai nesusirinko, tai, tai bent, jau, bent jau buvo įtraukti, netiesiogiai. Na ir ką mes ten matome? Matome tartų 17 asmenų Antaną Smetoną, teisininką, Vladą Putvinskį, dvarininką nuo, nuo Kelmės, mm, Joną Bagdoną, Vincą Mickevičių, kuris kapsukas, taip, tai būsima bolševikų vada. Jisai ir kapsukas tik dėl to, kad iš pradžių buvo demokratų ir, ir tautinio atgimimo šalininkas, na ir, ir Vincas Kudirka pasirašinėjo kaip kapsas. Na, kapsas iš Suvalkijos regiono. Nu, šitas jau jaunesnis, menkesnis, tai va toks kapsas ir kapsukas. E, Bartkevičių, Bartkevičių tiksliau šeima teisininko na tas teisininkas numirė, bet e, žmona Felicija Bortkevičiane tai vėliau tapo tokia kairiųjų, na, jie ten liaudininkų babutę vadindavo ir panašiai, Lietuvo žinių ten tiesiog įsikūnymas ilgametė leidėja ir savotiškas politinis centras vaikščiojo. Kazys Grinius, na, jau mano minėta Petkevičiaitė bitė, žodžiu, ko tik ten nebuvo, Kodėl susirinko Zubovo dvare, nes na, pats Zubovas tai Jekaterinos antrosios e, favorito įpėdinis čia viso labo Lietuvoje gyvenantis, e, paprasčiausiai labai dažnai va tie tokie arba nuskurdę bajorai, ar, ar, ar žmonės e, na, nerandantis, nerandantis, neturintis savo jokio turto, nei, nei ūkio, nei, nei dvaro, jie eidavo dirbti dvarų valdytojais na, tokiais ekonomais, prižiūrėtais, dabar turbūt vadintųsi žemės ūkio bendrovės ar kompanijos e, menedžeris. Tai vienas iš jų dirbo, vieta buvo, atvykti galima, pakankamai nuo, šal, nuo šali, bet, bet ir ne vidury pelkių. Na, štai vat ir, ir, ir susirinko. E, sudarė penkių žmonių komisiją, parengti įstatus, na, juos ir, ir parengė. E, o parengus, paaiškėjo, taip sakant, kogi siekia šitie mūsų visas, galima sakyti, būsimas politinis elitas susirinkęs vienoj vietoj. Siekia tikslų tokių, kad, na, nedarytų, manyčiau, gėdos kokiem nors socialistam ir dabar, jeigu su tokia programa eitų kas nors į Seimo rinkimus, na, būtų, būtų, būtų gana įdomu. Na, visų pirma, visiška lygybė. Vyrų ir moterų luomų panaikinimas, sulyginimas. Na, beveik kaip prancūzų didžioji revoliucija. Laisvė, lygybė, brolybė. E, politinis tikslas – autonomija. Autonomija Rusijos imperijos sudėtyje. Be, tam, kad tai būtų Lietuva, Lietuvos didžioji kunigaikštystė ar kas tik tai nori, bet kad tai būtų administracija lietuviška. Visa. Visa valdininkija, mokyklos ir, ir, ir, ir taip toliau. Negali lietuviai Lietuvoje gyventi e, kaip, kaip kažkokie praeiviai. Bažnyčia turi būti pajungta e, tos autonomijos ir, ir valstybės reikalam, įvykdyta žemės reforma, tai yra perdalinta žemė, dvarai nacionalizuoti, išdalinti, išdalinti valstiečiam. Vat tokia, kaip sakant, programa. E, čia turbūt ir aiškinti nereikia jį, o gal ir reikia paaiškinti, jį gana panaši, sakykime, Rusijoje buvusi SR, dešiniųjų SR programą, ar tų narodovolsų. Jie irgi į tą pusę unifikuota, centralizuota, demokratiniais pagrindais tvarkoma valstybė. Na, caras ar caro valdžia gali likti, bet tegul lieka kaip užsienio politikos ir, ir galbūt ten kariuomenės reikalam tvarkyti, nors su kariuomenė taip pat demokratai turėjo savo nuomonę, kariniai daliniai turi būti lietuviški, dislokuoti Lietuvoje. Kad visa tai labai čia vėjas nenueitų, reikėjo aptarti ir tam tikrą uh, E, taktika, ji buvo aptarta. Taktika pasipriešinimas, boikotas, atsiradus e, progai e, kova, siekiant tuo, kad Rusijos imperija virstų federacija ar konfederacija, na, tokių kaip Lietuva. Na ir kad visi tie laimėjimai būtų įtvirtinti konstitucijoje. Jeigu reikės, tai tada palaikyti revoliuciją. Ar net ir patiems surenkti revoliuciją. Bet norėčiau atkreipti dėmesį, skirtingai nuo visokių narodovolcijų, eserų, anarchistų ar bolševikų, e, Lietuvos demokratų partija, o čia būtent taip ta organizacija ir pasivadino, jie nepripažino nei masinio, nei individualaus, nei iš viso kokio nors teroro. O pagundas buvo, nu tai o ką, kiek, kiek čia tų rusų Lietuvoje, na 5 procentai su, su vaikais ir moterim. Na, per vieną naktį visus išpjauti galim arba dar kokį susigalvoti. Na, gerai, carą vieną nušauti pasirodo prasmės nėra ar susprogdinti, na tai galime visus gubernatorius sužudyti. Policininkas va gatvėje stovė, tai jai nušovė. Kova, kova. Tai šitokio, šitokio dalykų Lietuvių demokratų partija nenorėjo ir nepritarė. Ir vėliau, kuomet jau iš tiesų prasidėjo konfrontacija, buvo stengiamasi be reikalo nei savo, nei svetimo kraujo nelieti. Skirtingai beje nuo Rusijos ir dar skirtingiau nuo, nuo Latvijos, nes per, per penktų metų revoliuciją Latvijai e, pasirodė, tai jau pasirodė. Latvijos kaimuose, ypač kuršia, valstiečiai sugalvoja, kad a, ką čia tie dvarininkai trukdo laimingai gyventi, einam ir, ir sudeginam dvarą, jeigu reikės su visais dvarininkais. Nu, ką čia be pasakysi. Pačioj Rygoje dar geriau, ten tiesa ne tiek Latvijai, bet vis tiek. Ar reikia ginklų busimai revoliucijai, kovom, nu, kur jų gauti. Galima kontrabandą atsigabenti, kaip, kaip lietuviai ir darė, o galima tiesiog ateiti į kareivinės, nu, ir iššaudyti ten buvusius kareivius. Tai va jie Rygoj tokį teroro aktą surengė, ten beveik 50 kareivių žudė per, per keliolika minučių. Ne, ne dėl kokių nors aukštų tikslų, tiesiog tų kareivių šautuvus, kad pasiimti. Tai Lietuvoje šitokių dalykų na, nebuvo. Tiksliau, per penktų metų revoliucija visokio ekscesų buvo ir miestuose buvo. Bet e, tokio teroro, sąmoningo teroro, kryptingo, ne. E, nematė prasmės, tokiai pagundai nepasidavė. Na, o Lietuvių demokratų partijos ryškiausia išraiška, tai be abejo buvo didysis Vilniaus Seimas 1905 metų gruodžio mėnesį įvykęs. Tai jis vadinasi didysis Vilniaus Seimas. Tarsi susirinko na, kažkokie aktyvistai iš visos Lietuvos. Bet realiai tai buvo iš tiesų Lietuvos demokratų partijos vadovo ir jų remėjų iš e, provincijos susirinkimas. Tiesa, dar įtraukiant ir, ir tam tikrą kiekį dvasininkijos. Kaip ta partija veikia, kaip minėjau, vieno kažkokio vado, fiurerio ar, ar kažkokio lyderio nėra. Komisijos ten kažkokios e, įstatom parengti ar vėliau programom parengti taip egzistuoja, bet viso labo tokios. Padalinių, narystės ir panašių dalykų nėra. O kas yra? Yra spauda, yra asmeniniai ryšiai. Čia labai toksai gan sudėtingas pogrindinis modelis, bet vadinama organizacija be organizacijos. Beje, galite pasižiūrėti, kaip tai gyvai veikia, tai dabar mūsų kaimininės valstybės jau buvęs prezidentas susidūrė irgi vat, su tokia organizacija be organizacijos neramumais ir niekaip negali susitvarkyti. Nėra į kas mokti, nėra objektų. Nes jeigu sukursi partiją, kur yra vadai, pavaduotojai, padalinių vadovai, tai arba ją infiltruos, arba aptiks žemutinę grandį ir po to iš ardis kaip mėgstinį. Jeigu to nėra, bet yra žmonės, kurie pritarė partijos įstatam ir programai, jie neturi nei bilietų, nei jokių sąrašų, nei slapyvardžių, nieko. Tiesiog jie vieni kitus pažįsta, kartu mokėsi, netoli gyvena, tuos pačius laikraščius skaito varpą tą patį skaitė. Na ir tokią organizaciją išaiškinti, įrodyti vėliau, net, net ir karo teisme, kad tai yra organizacija, yra beveik neįmanoma, kol jie patys nepradeda ką nors e, daryti. O pradėjo daryti. 1905 metais Rusijoje revoliucija – Na, o Lietuvoje pirmas demokratų partijos ir to judėjimo bandymas parodyti, ką gali. Ai, o, o kaip mobilizuoti? Ogi labai paprastai, čia, čiagi visi tie e, žmonės, tegul ir tie 17, jie nėra iš, iš vieno kiemo, jie visi iš skirtingų Lietuvos e, pakrašių. Kiekvienas turi savo kaimą, savo giminės, nuvažiuoja ten, bendrauja parapijoje, turi vaikystės draugus, e, turi tėvus, brolius ir taip toliau. Jie paverčia to savo asmeninius ryšius partiniais ryšiais. Niekaip e, to nefiksuojant. Na va ir įsivaizduokite politinę policiją, kuri susiduria su tokia organizacija. Prie ko tu gali prikipti, kad bendrauja su, su savo pusbroliu kaime, pusėserė, ar, ar dar, dar geriau su, su žmona apie kažką šnekasi. Pas tėvus važinėja pastovi. Na, važinėja, atveža kažkokį literatūros. Bet tai ką ten tą literatūrą? Gali prikipti, bet, bet nepasodinsi, kad čia pogrindinė teroristinė organizacija ir dar kas nors tokia. E, taip, taktika ir forma buvo pasirinkta labai gera, bet ilgalaikiai perspektyvoje, na, matyt, e, tas gėris turėjo ir tam tikrą šešėlį. O šešėlis tai, tai kad demokratų partija netapo atgimus Lietuvai jokia varomąją jėga ji tiesiog subyrėjo subyrėjo per pirmą pasaulinį karą dėl demografinių priežasčių kuomet e, milžiniška tų aktyvistų dalis atsidūrė dievas žino kur, ar, ar, ar Kaukaze, ar, ar, ar tam pačiam Taškente, ar, ar kur Rusijai. Lietuvoje likę atsidūrė po tokią vokiečių okupacinę valdžią, kad nei bėgti, nei rėkti. Ir, ir paprasčiau ir natūraliau buvo atkurti organizacijas iš naujo, tiesiog vietose kitais pavadinimais. Bet tam tikras bendrumas va tų 17, vėliau ir ne 17, vėliau ir, ir kelių šimtų aktyvistų, jisai išliko, išliko visą tarpukarį.